work, but you gotta do work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta do work, work, work, work, work, work, work. You don't you make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me.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 Vous êtes tous les bienvenus. C'est Vincent. On va passer la matinée ensemble. On va changer un petit peu le programme ce matin. Déjà, première chose, toute première chose, on va avoir une grosse pensée. Voilà, hein, une, grosse euh, comme on peut dire, solidarité. Voilà, c'est le mot qui revient euh, le, plus souvent. Solidarité avec nos amis, avec euh, nos auditeurs, nos potos euh, niçois, à qui on pense très très fort. En ce vendredi matin, on va reparler de tout ce qui s'est passé pour tous ceux qui se réveillent à l'instant. Il y a Rémi qui va vous faire un petit résumé de. Bon, on peut parler d'attentats hein, cette nuit du côté de, Nice. On va passer, bah, on va, passer de la musique ce matin. Hein, les, meilleurs moments du morning de D-Foul. On n'avait pas trop envie de, on n'avait pas trop le cœur à rigoler. Voilà, vous comprendrez tous. Donc voilà, on va écouter plein de sons tout au long de la matinée. On aura Zao en prépa. Zao avec MHD pour laisser les Kumas. Il y aura aussi du jay et Beyoncé avec Bonnie and Clyde et donc Rémi, actu bien chargé ce matin. oui on commence un petit point sur le temps quand même. Ouais, retour du beau temps partout en France, pas de pluie aujourd'hui et pour tout le monde le soleil va s'imposer partout au moins jusqu'à dimanche, même si quelques nuages persistent par, le moment sur, euh, sur le nord-est. Les températures ce matin, 8 degrés à Reims, 9 à Saint-Étienne, 10 à Clermont-Ferrand et à Orléans, 11 à Lille, 12 à Lyon, 13 à Paris, 15 à Nîmes, 16 à Marseille et 18 à Bastia. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Dunkerque, 21 à Annecy, 22 à Lille et à Strasbourg, 23 à Lyon et à Paris, 25 à Bordeaux, 26 à Toulouse, 27 à Marseille et 30 du côté de Montpellier. La pollution, c'est bien aujourd'hui. Les indices compris ce matin entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Aubagne, Toulon et Nice. Et donc tout de suite, on revient sur les attentats à Nice. Et l'horreur une nouvelle fois dans notre pays. Réveil difficile après une nouvelle attaque terroriste à Nice. Vous prenez peut-être si vous vous réveillez à peine. Un individu euh, dans un camion a foncé sur la foule rassemblée euh, sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice du 14 juillet. Le bilan est, est terrible. Il n'est que provisoire pour l'instant il fait état de 80 morts, dont plusieurs enfants, de nombreux blessés, dont 18 dans une urgence absolue. Le symbole est fort puisque notre pays est frappé le jour de la fête nationale. Le terroriste présumé a été abattu par les forces de l'ordre. Il aurait tiré des coups de feu sur la foule. Des papiers franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque, véhicule qui aurait été loué récemment. L'homme serait âgé de 31 ans. On ne sait pas encore s'il a des complices. Hein. L'enquête, eh bien évidemment, est en cours. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. La France est éplorée, affligée, mais sera toujours plus forte contre les fanatiques qui veulent la frapper. Ce sont les mots prononcés cette nuit par François Hollande qui s'est exprimé depuis l'Elysée. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de Nice est déclenché. Le plan Vigipirate est rehaussé en alerte attentat dans tout le département des Alpes-Maritimes. Un conseil de sécurité est prévu ce matin à 9h autour du président qui se rendra à Nice dans euh, la foulée. Le chef de l'État avait confirmé hier la levée à la fin du mois de l'état d'urgence. Il sera finalement prolongé de trois mois et un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la fin de semaine. Les actions militaires en Irak et en Syrie vont être renforcées pour lutter contre Daesh. Les habitants de Nice et des alentours sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Les secours sont toujours en train de s'activer sur place là pour sauver des vies à l'heure où l'on parle. Il est très difficile pour les familles des victimes d'être informées de la situation qui est en cours. Si vous êtes concerné, un numéro a été mis en place. Je vous le donne, le 04 93 72 22 22 04 93 72 22 22. Bien évidemment, le concert de Rihanna euh, prévu ce soir à la Lyon Rivera est d'ores et déjà annulé. Le Conseil français du culte musulman condamne une attaque odieuse et abjecte. Les hommages affluent du monde entier à l'heure où l'on parle. Barack Obama se tient informé de l'évolution des événements depuis la Maison Blanche. Il a tenu à envoyer les pensées et les prières des Américains aux familles, aux proches des victimes. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas pour l'instant de ce terrible attentat qui a frappé Nistar hier soir. Bien évidemment, tout s'enchaîne là. C'est actuellement encore en cours. Je vous rappelle le bilan qui reste provisoire. 80 morts, dont beaucoup de blessés, des enfants aussi malheureusement parmi les victimes. 18 blessé dans une urgence absolue. Euh, bien évidemment, on fera le point hein, toutes les euh, demi-heures euh, dans les infos ce matin. Dans le reste de l'actualité, un prêtre soupçonné de pédophilie mis en examen à Bayonne. Cela concerne une affaire impliquant deux mineurs qui avaient déjà été classés en 2008. C'est la mère d'une des victimes, ex-belle-sœur du curé, qui a porté plainte. Ses actes étaient connus dans sa hiérarchie. Il avait déjà été suspendu avant d'être réintégré en 2010. On s'y attendait, c'est désormais confirmé. Vincent Labrune va quitter la présidence de l'OM. Il passera officiellement la main le 21 juillet. Annonce faite par le quotidien La Pro un nouveau mode de gouvernance va être mis en place euh, par euh, la bosse Margarita Louis Dreyfus. Et puis image surréaliste hier au de France. Chris Froome, victime d'un accident, a gravi à pied et en courant un bon kilomètre du mont Ventoux avant de pouvoir récupérer un vélo et franchir la ligne d'arrivée. Le leader euh, de la Grande Boucle a bénéficié de la clémence des commissaires. Il conserve son maillot jaune. Au programme du jour, la 13e étape. Premier contre la montre sur 37 km dans l'Ardèche à partir de 10h moins le quart. Merci Rémi. Et puis on reviendra bien évidemment avec toi dans la matinée sur tout ce qui se passe du côté de, de Nice. À tout à l'heure, Rémi. Voilà, encore une grosse, grosse pensée au peuple niçois, voilà, qui on pense très, très fort en ce vendredi matin. Programme un petit peu spécial euh, avec euh, bah, avec du son. Voilà, on n'avait pas trop, trop le cœur à la déconne. Vous comprendrez tous en ce euh, vendredi matin. Donc voilà, on va écouter plein, plein de sons rap R&B non-stop tout au long de la matinée. Zao MHD, c'est parti pour laisser les combats et Jay-Z Beyoncé avec Bunyan Clyde.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 Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le terrain j'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui pas K Skyrock. Non-stop music. You ready, B? Let's go get him. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. I wait, eyes behind shades necklace, the reason all of my dates been blind dates. But today, I got my Ferroist girl with me. I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel. It's trippy how hard she rides with me. The new Bobby and Whitney, only time we don't speak is during sex in the city. She gets carry fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier. Cause mommy's a rider, and I'm a roller. Put us together, how they gonna stop both us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock sound like it's supposed to be. The O3, Bonnie and Clyde, Hope and B. Holla, all I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend, me and my boyfriend. That's right, all I need in this life is sin. It's me and my girlfriend, me and my girlfriend. Down the ride to the very end, It's me and my boyfriend. The problem is, you dudes treat the one that you loving with same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we can't be at with no. Oh no, you won't see that. And no. Nobody walking this earth's surfaces, but girlfriend, work with the kid. I keep you working at Hermaid Birkin bag, Manolo Blondie Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear Burberry to swim, and I don't have to worry. Only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. My love and my trust if you was One more time. my boyfriend. Put this on my life. The air that I breathe in, all that I believe in, I promise I'll give my life. My love and my trust if uh-huh. you was my boyfriend. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend. Down the ride to the very end. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend. Skyrock. Skyrock, premier sur le rap. clubs in Atlanta. Just the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. way and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit. Hope killers understand me. I got broads in Atlanta niggas that do me in the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a family? Going out like a Montana, honey killers, honey hammers. Legacy, family, why is it family? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your family. hope the killers understand me. <laughs> hey! <laughs> <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, trips to Dublin, sipping fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let design. Over to lettuce you, they be acting rats, I know we clavish you. I be pulling us up in the finest you. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the fountain. No niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you you make you a lot of money. No killers pull up in the unit, baby. CTD pull up in the killer, baby. Pull up, feel it, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the body, you twinning. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. 嗯太 panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Big nigga pull up your bandit, hope we killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean, the phantom. Credit cards and the scams, <laughs> Hitting the licks in the van. Legacy, phantom. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, phantom. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the match like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, panda, panda. Rappeur NB dès le matin sur Skyrock à 6h15, la chanson du panda, le son de designer, le New Yorkais. On est euh, vendredi matin encore toutes nos pensées au peuple, au peuple niçois et à toutes les victimes de l'attentat de, Nice et à leur famille. Pas trop le, cœur à la déconne en ce vendredi matin. On va se faire une matinée avec euh, avec euh, que du son. On va écouter plein plein de sons. On refera un point sur l'attentat de Nice avec Rémi dans, dans quelques minutes. un petit mot du temps quand même hein, pour vous dire qu'il va faire beau aujourd'hui sur toute la France. Ça sera plein soleil. Info pratique également, bien évidemment, vous l'avez compris, le concert de Rihanna qui était prévu ce soir à l'Alliance Rivera de, Nice est euh, annulé. Riri qu'on va écouter tout de suite avec Calvin Harris pour This is what you came for. Et Niska aussi avec Mustafa Jefferson. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compil Planète Rap 2016. Planète Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Avec le nouveau Duel Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmonie. Skyrock. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Chaleur, tendresse, amour. Smax. Smax, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de maquettes de Nana connecté 24 h sur 24 à la plage, en ville, en boîte, à côté de toi. Smax, vas-y. Le morning de Diffoul. 6h, 9h sur Skyrock. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent.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 On va refaire un point avec Rémi dans quelques secondes. Vous êtes nombreux à réagir ce matin. NK86 en Vendée, tous les techniciens Constel se joignent à moi pour apporter leur soutien aux familles victimes de l'attentat de Nice, rue 69. Grosse pensée aux familles, donc voilà, bah réunis tous ensemble en ce vendredi matin sur Skyrock. Rap et R&B non-stop, il y a Soprano en prépa avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. Non, le Diable s'habille plus en Prada. Le Diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poses, lui ont pris sa femme et ses et donc l'actuel le sport, Rémi, on fait un point tout de suite, on va commencer avec la météo quand même Ouais, la météo avec euh, bah, des bonnes nouvelles quand même dans, dans, cette actualité, puisque eh ben, le soleil est de retour partout, il fait beau aujourd'hui, pas de pluie, hein, et pour euh, tout le week-end, donc euh, aujourd'hui, puis aussi samedi, puis dimanche, il va faire vraiment beau, le soleil va s'imposer sur toute la France, même si on aura quelques nuages encore qui vont persister sur le nord-est, mais le soleil arrivera quand même à les transpercer. Les températures ce matin, 8 degrés à Rodez, 9 à Nantes et à Beauvais, 10 au Mans et à Auxerre, 11 à Lille. 12 à Lyon, 13 à Paris, 16 à Marseille et 17 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 20 à Saint-Etienne, 22 à Nancy et à Lille aussi, 23 à Lyon et à Paris, 24 à Angers, 26 à Avignon, 27 à Marseille et 28 à Perpignan. Et puis la pollution, c'est bien, les indices compris entre 3 euh, et 4, ça monte à 5 sur Aubagne, Toulon et Nice. Et donc on fait un point sur les attentats tout de suite avec toi Rémi. Un mot qui nous rassemble tous ce matin, tristesse. Vous l'apprenez peut-être si vous ouvrez les yeux, il y a bien eu hier soir une attaque terroriste à Nice. Un individu euh, dans un camion a foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice du 14 juillet. Énorme foule bien évidemment pour ces euh, festivités, bilan terrible qui n'est encore que provisoire ce matin. Il fait état de 80 morts dont plusieurs enfants, de nombreux blessés dont 18 dans un euh, dans une urgence absolue. Le symbole est fort puisque notre pays est frappé le jour de la fête nationale. Le terroriste présumé a été abattu par les forces de l'ordre. Des papiers franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque, véhicule qui aurait été loué récemment. L'homme serait âgé de 31 ans. On ne sait pas encore s'il a des complices. On ne sait d'ailleurs rien de lui pour le, pour le moment. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. La France éplorée, affligée, mais la France toujours plus forte, même contre les fanatiques qui veulent la frapper. Ce sont les mots prononcés cette nuit par François Hollande qui s'est exprimé euh, depuis euh, l'Elysée. Euh, le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de Nice est déclenché. Le plan Vigipirate est rehaussé en alerte attentat dans tout le département des Alpes-Maritimes. Un conseil de sécurité est prévu ce matin à 9h autour du président qui se rendra à Nice. Dans la foulée, le chef de l'État avait confirmé hier la levée à la fin du mois de l'état d'urgence. Il sera finalement prolongé de trois mois une nouvelle fois et un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la fin de semaine. Les actions militaires en Irak et en Syrie euh, vont être renforcées pour lutter contre euh, Daesh. Les habitants euh, de Nice et des alentours sont priés, sont invités de, de à rester chez eux là jusqu'à nouvel ordre puisque les secours sont toujours en train de s'activer sur place pour tenter de sauver des vies. Il est très difficile pour les familles des victimes d'avoir des informations sur la situation qui est en cours. Un numéro a été euh, mis en place. Hein, si vous avez des proches euh, sur Nice, euh, si j'ai du, du 04 93 72 22 22 04 93 72 22 22. Le concert de Rihanna prévu ce soir à l'Alliance Rivera est annulé. Le Conseil français du culte musulman condamne une attaque odieuse et abjecte. Les hommages affluent du monde entier hein, également. Barack Obama se tient informé dans le bureau Val à la Maison Blanche de l'évolution des événements. Il a tenu à envoyer les pensées, les prière des Américains aux familles et aux proches des victimes. Euh, voilà ce que l'on peut dire pour l'instant sur ce terrible attentat qui a frappé Nice euh, tard hier soir. Le bilan, je vous le rappelle, au moins 80 morts, beaucoup beaucoup euh, de victimes, donc des enfants, des blessés également, dont 18 dans une urgence absolue. bien évidemment, on fait le point toutes les demi-heures et puis les infos nous arrivent comme ça au compte goutte et bah, dès qu'on les a, forcément, on vous les donne. Un nouveau directeur sportif pour le Paris Saint-Germain, c'est Patrick Kluivert qui a été nommé par Nasser Al-Relaifi, l'ancien attaquant néerlandais participera au développement du club et devra en définir la stratégie sportive sur le long terme. Il sera aussi euh, chargé d'entretenir des liens avec les grands clubs du monde entier et leurs différents joueurs. Et puis quelques infos mercato à vous donner ce matin. L'avenir de N'Golo Kanté doit se jouer dans les prochaines heures. Euh, le milieu français de Leicester est courtisé par de nombreux clubs. Il est arrivé en provenance de Caen il y a un an pour 8 millions d'euros et le Real et Chelsea sont désormais sur les rangs euh, pour l'acquérir à 35 millions. Une plus-value intéressante pour le club qui est donc prêt à le laisser partir. Et puis Olivier Giroud sera-t-il toujours à Arsenal la saison prochaine la question est clairement posée. Les Gunners recherchent un attaquant et Giroud n'a pas envie de jouer les seconds rôles. Il pourrait être séduit par une aventure du côté de Naples, selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. L'idée d'Arsenal, en fait, serait d'échanger, de l'échanger contre Higuain en posant en plus 60 millions d'euros sur la table. Bien cher tout ça, toi Rémi, on te retrouvera tout à l'heure dans la matinée, bien évidemment, bah, dès qu'on en sait plus sur, euh, sur tout ce qui se passe du côté de Nice, comme tu le disais, les infos arrivent au compte-goutte et dès qu'on les a, on les donne. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Rémi. Rapper R&B non-stop en ce euh, vendredi matin avec encore une grosse grosse pensée pour toute la ville de Nice. On se met Sopra tout de suite Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada.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 somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? somebody like Won't you come?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 C'est un son que vous retrouvez sur euh, la triple compile de l'été Planète Rap 2016. On vous l'offrira d'ailleurs dans la matinée dans la roulette avec aussi votre enceinte, la Monster Backflow d'une valeur de 150 euros. Vous pouvez vous inscrire maintenant. On vous rappellera dans la matinée pour stopper la roulette en direct. Pour vous inscrire, vous envoyez roulette au 7 20 20 6h46 matinée euh, spéciale en ce vendredi matin sur Skyrock. On pense à nos amis euh, niçois. Voilà tous les auditeurs de Skyrock à Nice, aux, victimes des attentats, à leur famille, Pas trop le cœur à la déconne. En ce vendredi matin, on se met euh, du, son tout au long de la matinée. On reviendra sur tout ce qui se passe et sur tout ce qui s'est passé dans quelques minutes dans les infos avec euh, avec euh, Rémi. Il y a votre horoscope de l'amour hein, qu'on prépare. Petite info pratique également, le concert de Rihanna ce soir prévu à l'Alliance Rivera de Nice et bien évidemment, et vous le comprendrez, le, concert est annulé. Puis on se met du son sur Skyrock pour attaquer la journée tranquillou. On y va avec Ken Jones, le son à Garden Soul de l'été, c'est Don't Mine. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et on y va donc, juste avant d'écouter Ken Jones avec Don't Mind, votre horoscope de l'amour, celui de ce vendredi 15 juillet, pratiquement 6h48, c'est 0 sur 5 pour les Sagittaires et pour les Verseaux, avec des addictions qui vous empêchent de progresser. 1 sur 5, Bélier et Balance, évitez à tout prix celles et ceux qui jouent les pleurnicheuses. 2 sur 5 pour les Lions et pour les Vierges, attention, à hein, quelqu'un cherche à jouer avec vos nerfs. 3 sur 5, de puissance amoureuses, Capricorne et Poisson, avec du gros dossier qui vous attend. 4 sur 5, Taureau et Gémeaux, c'est grâce à votre style vestimentaire euh, qui vous valorise, que vous allez marquer des points. Et enfin, cancer et scorpion, de la connivence et de la complicité. C'est ce qui caractérise un couple. Donc tout va bien au niveau amoureux, en tout cas. Pour euh, les cancers et les scorpions, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Rapper NB non-stop dès le matin, en ce vendredi 15 juillet sur Skyrock. C'est Ken Jones tout de suite avec Don't Mind. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, como esta? She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I mon mom. She said, hola, como esta? She said, why? She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, bullet. No matter where I go, go. you know I love them African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. Said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say it. Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that.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 Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, a esta? She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mara. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Premier, premier sur le rap. Premier sur les Skyrock. Skyrock. Je suis venu, j'ai vu et j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. dans ma vie, j'ai vu la passion. La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action. Le feu de l'action qui brûle, peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que t'avoues. J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravou. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. Ce soir je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. 7h-5, la nuit porte conseil Black M sur Skyrock Black M que vous retrouverez ce soir à partir de 21h avec 10 euh, foules dans la spéciale de Radio Libre. Bon, nuit euh, compliquée, hein, très très compliquée. On pense euh, à nos amis, à nos potos niçois. Voilà, solidarité avec le peuple niçois. On se en ce vendredi matin, on refait un point dans quelques secondes avec Rémi. On écoutera également la nouvelle des 21 Pilots avec Ride. C'est tout de suite sur Skyrock. 100 places de concert Rihanna à Lyon avec Skyrock. This Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD, SCH. Escrew. Je déconne, j'aurais pas dû, je l'ai déçu, je l'ai perdu. Soprano. Designer. Planète Rap 2016. Toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. Ça, c'est un bon plan. Le matelas gonflable à moins de 12 euros chez Leclerc. Sous la tente ou comme Lisa Point. Du 13 au 23 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est le matelas gonflable floqué une place avec la pompe à pied intégrée à 12,90 euros, dont 1 euro d'éco-participation mobilier. Inutile de résister. Un matelas gonflable comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Rap et R&B. Rap R&B. the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes I'm on my it's easy to say.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 When people back home will try talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. My. la nouvelle des 21 pilotes sur Skyrock, pile poil 7h le vendredi 15 juillet. Nous regardons, nous pensées tourner vers Nice. On se euh, vendredi matin du son sur Skyrock, un rap RB euh, dès le matin pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Vous le comprendrez, ce matin exceptionnellement, on n'avait pas trop trop, même pas du tout le cœur à la déconne. Donc voilà, on va se mettre du son toute la matinée. On a Drake en prépa avec One Dance. a in my hand. One more time I go. Sir Chop de mort aussi en prépa et tout de suite donc un point sur euh, l'actuel sport, actualité très très chargée. On va quand même euh, avant tout faire un petit point sur euh, la météo Rémi. Ouais et eh ben retour du beau temps partout en France, pas de pluie aujourd'hui, c'est pour tout le monde le cas et ça durera aussi tout le week-end puisque le soleil va s'imposer partout au moins jusqu'à dimanche même si quelques nuages persistent par le moment sur le nord-est. Les températures ce matin 8 degrés à Reims, 9 à Saint-Etienne, 10 à Orléans et à Clermont-Ferrand, 11 à Lille, 12 à Lyon, 13 à Paris, 15 à Nîmes, 16 à Marseille et 18 à Bastia. Dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Dunkerque, 21 à Annecy, 22 à Lille et à Strasbourg, 23 à Lyon et à Paris, 25 à Bordeaux, 26 à Toulouse, 27 à Marseille et 30 du côté de Montpellier. La pollution, c'est bien aujourd'hui. Les indices sont compris partout entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Aubagne, Toulon et Nice. Et donc on revient sur euh, la, nuit à Nice, tout de suite avec Torremi. Des scènes de panique, des dizaines de véhicules de pompiers, des morts par dizaines aussi dans la rue. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre d'image, que l'on vit ce genre de situation, mais cela fait partie des choses auxquelles on ne pourra jamais s'habituer. Dramatique attaque terroriste hier soir à Nice, un individu à bord d'un camion a foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice du 14 juillet. Le public était simplement venu assister aux festivités. Certains ont perdu la vie. Le bilan encore provisoire fait état de 80 morts, dont plusieurs enfants, de nombreux blessés, dont 4 dont 18 dans une urgence absolue. Le terroriste présumé a été euh, abattu par les forces de l'ordre. On ne sait rien de lui. Plusieurs enquêtes sont en cours. Euh, des perquisitions sont également annoncées. Des papiers franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque, véhicule qui aurait été loué récemment et où les policiers ont retrouvé des grenades inopérantes et des armes factices. L'homme serait euh, âgé de 31 ans. On ne sait pas encore s'il a des complices. L'attentat n'a pas été euh, revendiqué pour le moment. Une autre image que l'on commence à voir régulièrement, celle de François Hollande qui s'exprime seul face caméra en pleine nuit à l'Elysée. Le président a d'ores et déjà pris une batterie de mesures avec les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de Nice est déclenché là depuis cette nuit. Le plan Vigipirate est rehaussé en alerte attentat dans tout le département des Alpes-Maritimes. Un conseil de sécurité est prévu ce matin à 9h autour du président qui se rendra à Nice dans la foulée. Le chef de l'État avait confirmé hier la levée euh, à la fin du mois de l'état d'urgence. Il sera finalement prolongé une nouvelle fois de trois mois. Un projet de loi sera euh, soumis au Parlement d'ici la fin de la semaine. Les actions militaires euh, en Irak et en Syrie vont être renforcées pour lutter contre Daesh. Les habitants de Nice et les alentours qui sont invités euh, pour l'instant à rester euh, chez eux jusqu'à nouvel ordre puisque les secours sont toujours en train de s'activer sur place, dans les hôtels, dans les casinos aux alentours, même pour sauver des vies. Il y a des blocs opératoires de fortune qui ont été euh, installés. Il est très difficile pour les familles de victimes d'être informées sur la situation qui est en cours. Un numéro a été mis en place. Hein. Si vous avez des, des proches à Nice, n'hésitez pas à composer le 04 93 72 22 22 04 93 72 22 22. Bien évidemment, tous les événements dans le département sont annulés, y compris le concert de Rihanna prévu ce soir à l'Alliance Riviera. Le Conseil français du culte musulman condamne une attaque odieuse et abjecte. C'est important de le souligner. Je vous rappelle quand même ce bilan qui reste provisoire, dramatique. 80 morts, beaucoup d'enfants euh, et puis pas mal de blessés aussi, dont 18 dans une urgence absolue. Euh, bien évidemment, on a les informations qui nous arrivent euh, tout doucement. C'est compliqué de les avoir sur ce genre, sur ce genre de, de dramatique attentat, mais on essaye de les relayer toutes les demi-heures du mieux qu'on peut. Dans le reste de l'actualité, un prêtre soupçonné de pédophilie mis en examen à Bayonne. Cela concerne une affaire impliquant deux mineurs qui avaient déjà été classés en 2008. C'est euh, la mère d'une des victimes, ex-belle-sœur du curé, qui a porté plainte. ses actes étaient euh, connus de sa hiérarchie. Il euh, avait déjà été suspendu avant d'être réintégré en 2010. Et puis on s'y attendait, c'est désormais confirmé. Vincent Labrune va quitter la présidence de l'OM. Il passera officiellement la main le 21 juillet, annonce faite par le quotidien La Provence. Un nouveau mode de gouvernance va être mis en place par la bosse Margarita Louis-Dreyfus. Merci pour toi, Rémi. Et puis toi, on te retrouvera tout à l'heure dans la matinée dès qu'il se passe quelque chose, bien évidemment. On vous tient au courant de tout, ce qui se passe chez euh, nos amis niçois qui on pense très très fort.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 down, I'll take it slow. more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Rap and R&B. Rap and R&B. Rap et R&B. Skyrock. Urban Music. Can we go thrift shopping? What, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, what, slow. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift Whoa. shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing laughing now my fringe game. Hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those. sneaker heads will be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt, cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not, I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That's sure hella dope, And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peak gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, hunting, looking for a comer. This is fucking awesome wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat big ass from that thrift shop down the Let's road. Go, go. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. <laughs> premier sur les nouveautés. Skyrock, Skyrock, premier sur le rap. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je balle, mais c'était pas la white widow. J'ai du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white widow Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je bague Mais c'était pas la white widow j'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi la seule qui veut bien de moi J'ai déconné j'aurais pas dû pas mes Jamais de la vie Mais je Celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je déjà comme elle Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète Tu me connais c'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. C'est qui quoi. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, quand. Le diable me remet dans le mal. Fait que je l'emmène en bas la white weed. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white weed du mal à J'aurais pas dû le escroc sur Skyrock, l'un des groupes de, de feu sur Skyrock. Escrew à 7h15 vendredi matin. Je vais redonner le numéro de téléphone hein, que Rémi vous a donné tout à l'heure dans, dans les infos. Le numéro de téléphone pour euh, les euh, proches des, euh, des familles des victimes des attentats de Nice. Le numéro de téléphone c'est le 04 93 72 22 22 pour tous ceux qui ont besoin de, de renseignements. Voilà, proches des familles des proches et familles des victimes. 04 93 72 22 22. Bien évidemment évidemment pas le cœur à la rigolade. Hein. Exceptionnellement ce vendredi matin, on aime bien s'amuser le matin sur Skyrock entre 6h et 9h euh, tous les jours avec euh, avec Guy et Romano, mais il y a, aussi des fois où bon, bah malheureusement l'actualité fait que euh, bah, on n'a pas le cœur à la déconne. On pense très très fort à toute la ville de Nice et à toutes les victimes des attentats. Il y a plein de messages qui arrivent. Hein. The Ganja 33, une pensée aux victimes. ben Daras, la pire des journées. Oui, voilà, bah voilà, bah, pensez à eux. On va s'écouter du son toute la matinée. On a Mike Posner qui arrive. Mike Postner avec Aïto Pelini Bizarre. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet 2016. Trap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Tips Harmony. Skyrock Radio, Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compil officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais ce que Fanny n'a pas compris, c'est que tout n'est pas aussi facile que le jeu 100% gagnant de McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Vita son nouveau hit avec Joel. on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils prennent sur nos dos. Nous on marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils prennent sur nos dos. Ça les dérange, le nouveau single de Vita feat. Joel disponible c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Profitez de 100% de remboursement en avantage carte pour l'achat d'une pastèque noire sans pépins, mon marché plaisir à 1,99€. 100% Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 5-6, catégorie 1, origine Espagne. Rappelle-la. Le phare. Le phare de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. à découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. Carrefour. Tristan, tu sais qu'il te va trop bien ce t-shirt Mais toi, t'as trop la classe avec cette chemise Eh ben alors les garçons, on a fait les soldes Bah oui, en ce moment c'est la troisième des marques chez Carrefour Il y a 70% de remise immédiate sur tous les articles du rayon textile déjà soldés Je sais, regardez tout ce qu'on a pris avec Claire Ah ouais, quand même Ah là les filles, vous avez fait très fort les soldes continuent dans vos hypermarchés Carrefour.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 Skyrock. Hip Hop and R&B. Premier sur le rap. Oh non. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. photos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perds du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin T'aurais pas, Allons-nous-en. J'serais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. super dur, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, alors maman. Je crois que t'as besoin, repos. allons nous Ouais, man, ça va? Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. La première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Skyrock. You tell me I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And tell me about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta. Drive me, I desert you. No time to have you lurking. If I go walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams adoration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's all me better work, work, work, work. get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off. Oh yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's me out there, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da. So Rihanna et Drake sur Skyrock avec Work. Bon, bien évidemment, vous le comprendrez tous pour euh, bah pour l'actualité euh, euh, qu'on connaît. Le concert de, Rihanna et c'est bien normal. Le concert de Rihanna ce soir à Nice est, est annulé. On va avoir encore une grosse grosse pensée et tout notre soutien et, et, toute notre solidarité à la ville de, de Nice et aux victimes des, de l'attentat d'hier soir. On va en reparler dans, quelques secondes avec Rémi. Il est 7h29. Vous nous rejoignez à l'instant même. On est le vendredi 15 juillet. Euh, rapper R&B non-stop. Voilà, on aime bien faire les le matin habituellement sur Skyrock entre 6h et 9h. Mais des fois quand euh, l'actualité est euh, lourde et malheureusement ça arrive de plus en plus souvent, euh, bah voilà, on n'a pas trop le cœur à rire, on n'a pas trop le cœur à déconner, on se met du son toute la matinée, rap R&B non-stop avec la nouvelle des Major Laser qui se prépare. Urban Music non-stop, Major Laser avec Boom. Et donc on revient sur euh, la nuit à Nice, l'actu et le sport. Avec toi Rémi juste avant, un petit mot de la météo. Oui, il fait beau aujourd'hui hein, sur, euh, sur tout le territoire, pas de pluie et c'est ça va être comme ça pour tout le monde. Le soleil va s'imposer partout, au moins jusqu'à dimanche, même si quelques nuages persistent par moment euh, sur le nord-est. Les températures ce matin, 8 degrés à Rodez, 9 à Lyon et à Beauvais, 10 au Mans et à Auxerre, 11 à Lille, 12 à Lyon, 13 à Paris, 16 à Marseille et 17 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 20 à Saint-Etienne, 22 à Nancy et à Lille. 23 à Lyon et à Paris, 24 à Angers, 26 à Avignon, 27 à Marseille et 28 du côté de Perpignan. La pollution, et c'est euh, plutôt bon aujourd'hui, les indices compris ce matin entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Aubagne, Toulon et Nice. On revient donc euh, tout de suite avec toi Rémi, on fait le point sur l'attentat à Nice. 2 euh, km d'horreur inqualifiable, c'est la distance parcourue à 90 km heure par le camion qui a fait un véritable carnage hier soir aux alentours de 23 heures sur la promenade des Anglais à Nice. Une attaque terroriste dont le bilan vient d'être revu à la hausse. On évoque désormais 84 euh, morts, dont des enfants et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Euh, le symbole est fort puisque notre pays est frappé euh, le jour de la fête nationale. Le terroriste présumé a été abattu par les forces de l'ordre après avoir ouvert le feu. Des papiers franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque, véhicule qui a été loué récemment et où les policiers ont découvert des grenades inopérantes et des armes factices. L'homme serait âgé de 31 ans. On ne sait pas encore vraiment qui il est ou s'il a des complices. En tout cas, il n'aurait jamais été euh, fiché S. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. L'enquête suit son cours et bien évidemment, on vous en dira plus dès que les informations euh, seront confirmées par le procureur de la République et le ministère de l'Intérieur. Nice limite en état de siège ce matin et c'est bien normal. Plusieurs mesures ont été annoncées cette nuit euh, par François Hollande qui s'est exprimé à l'Elysée. On en saura plus à partir de 9h puisque le président réunit un conseil de défense à Paris avec, avant de descendre à Nice avec Manuel Valls. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de Nice est déclenché le plan Vigipirate est rehaussé en alerte attentat dans tout le département des Alpes-Maritimes. Euh, tous les événements sont bien sûr euh, annulés avec en première ligne le concert de Rihanna prévu ce soir à l'Alliance Riviera. L'état d'urgence qui devait être levé à la fin du mois sera finalement prolongé pour trois mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici à euh, la fin de la semaine. Le chef de l'État fait également appel à la réserve opérationnelle. C'est très rare. Tous les volontaires avec ou sans expérience militaire qui ont été à un moment donné ou à un autre sous les drapeaux sont mobilisés pour soulager les les effectifs de police et de gendarmes. Les actions militaires en Irak et en Syrie vont être renforcées pour lutter contre Daesh. Enfin, les habitants de Nice et des alentours sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Il est très difficile euh, pour les familles de victimes d'être informées de la situation qui est en cours. Plusieurs numéros ont été mis en place. On va vous en donner deux. Euh, le premier euh, pour les proches, le 04 93 72 22 22, 04 93 72 22 22. Et puis le Quai d'Orsay a également mis un numéro à disposition euh, bah, euh, des proches et des familles 01 43 17 56 46 01 43 17 56 46. Les réactions qui sont nombreuses euh, depuis cette nuit. Le Conseil français du culte musulman d'abord, et c'est très important de le souligner, qui condamne une attaque odieuse et abjecte. Barack Obama se tient informé de l'évolution des événements depuis la Maison Blanche. Il a tenu à envoyer les pensées, les prières des Américains aux familles et aux proches des victimes. François Hollande s'est déjà entretenu au téléphone avec plusieurs dirigeants, euh, dont euh, celui euh, du Canada. Je vous rappelle le bilan qui reste provisoire et qui vient d'être revu à la hausse, 84 morts, dont des enfants et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Dans le reste de l'actualité, un nouveau directeur sportif pour le Paris Saint-Germain, c'est Patrick Kluivert qui a été nommé par Nasser Al-Relaifi. L'ancien attaquant néerlandais participera au développement du club et devra en définir la stratégie sportive sur le long terme. Il sera aussi chargé d'entretenir des liens avec les grands clubs du monde entier et leurs différents joueurs. Et puis image sur réaliste. Hier au Tour de France, Chris Froome, victime d'un accident, a gravi à pied et en courant un bon kilomètre du Mont Ventoux avant de pouvoir récupérer un vélo et franchir la ligne d'arrivée. Le leader de la Grande Boucle a bénéficié de la clémence des commissaires et conserve son maillot jaune. Au programme du jour, la 13e étape, premier contre la montre sur 37 km 5 dans l'Ardèche à partir de 10h moins le car. Et au programme, toi Rémi, ton retour dans la matinée dès qu'il y a du neuf, hein, euh, une info euh, euh, majeure qui intervient sur ce qui s'est passé à Nice pendant la nuit. On tu direct. tu interviens direct et tu nous tiens courant. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Rémi. 7h34, matinée qui se poursuit à Kitam qui demande il se passe quoi Je me réveille, bah attentat à Nice, euh, voilà, euh, Kitam. Euh, Rémi, on peut rappeler le nombre de, victimes Oui, 84 morts et puis une vingtaine de personnes grièvement blessées. pour ceux qui nous rejoignent, c'est un camion qui a foncé dans la foule à plus de 90 km h sur 2 km et qui a littéralement écrasé tout ce qu'il y avait sur son passage. Voilà, donc matinée spéciale, on se met du son ce matin, on pense bien évidemment à, à toute la ville de Nice à nos euh, à nos amis niçois. Voilà, pas trop le cœur à la déconne, même pas du tout. On se euh, vendredi matin, on s'enchaîne du son sur Skyrock. C'est boum. Maintenant la nouvelle des Major Laser. Baby got ass like a a I met her at playoff. Ooh, Bought ten bottles, bought ten more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a problem.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 Yo. non-stop cause it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy, jealous or crazy, or like being walked all over lately, walked lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage. Still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror say, What's up? What's up? What's up? What's up? I hop up my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, "What's up? What's up? What's up? Skyrock, Skyrock. Number one radio station. Skyrock, Skyrock, Skyrock. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi en transe des démons.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 Il y a euh, voilà, pas le pont pour euh, pour tout le monde. Du beau temps sur euh, toute la France, on va dire que c'est la seule la seule bonne nouvelle de la journée bien évidemment. On pense au dramatique attentat, on pense à, tous les niçois voilà, à, toutes les familles, à tous les proches des, des victimes. On va redonner d'ailleurs le numéro de téléphone pour les familles et les proches des, des victimes, tous ceux qui veulent des renseignements, c'est le 04 93 72 22 22 04 93 72 22 22. On reparlera de, tout ça. On vous fera un résumé dans quelques minutes avec euh, Rémi Dusson sur Skyrock. Pour attaquer la matinée, on a Designer en prépa. Designer, le New Yorkais avec euh, la chanson du panda et votre horoscope de l'amour aussi dans une minute. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl Comment ça Ah bah oui, le melon quoi. Ah, très drôle. Bah, si on veut. Aujourd'hui et demain, ils font le melon charentais jaune à 1,49€ la pièce. 1,49€ le melon charentais, chez Lidl. Et jaune. <laughs> C'est ça, et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui ah Oui, oui, oui, on, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. 7h46, juste avant d'écouter Designer avec la chanson du panda, c'est l'heure de votre horoscope de l'amour avec 0 euh, sur 5 de puissance amoureuse aujourd'hui malheureusement pour les Sagittaires et les versos et des addictions qui vous empêchent de progresser. 1 sur 5 pour les Béliers et pour les Balances, évitez à tout prix ceux qui jouent les pleurnicheuses. 2 sur 5 pour les Lions et pour les Vierges, attention à hein, quelqu'un va euh, chercher à jouer avec vos nerfs. 3 sur 5 à Capricorne et Poisson avec du gros dossier qui vous attend. 4 sur 5 Taureau et Gémeaux, c'est grâce à votre style vestimentaire qui vous euh, valorise, que vous allez marquer des points. Et enfin, cancer et scorpion avec de la connivence et de la complicité. C'est ce qui euh, caractérise les bases d'un couple solide. Niveau amoureux, cancer et scorpion, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Matinée de son qui continue sur Skyrock Designer tout de suite. La chanson du panda. I got broads in Atlanta. Just at the lean, the family. Credit cards and the scams, Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet, you it, Hope killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted up in the family. Credit cards and the scams. Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a pan. Going out like a Montana. Honey killers, honey hammers. Legacy, family. Why is it family? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your bandit. Hope the killers understand me. hey! <laughs> <laughs> panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. panda. I get broads in Atlanta, Trisha Dolina, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer. Over to Lady Shoot, they be acting rats, I will be clapping you. I be pulling my stuff in the finest you. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, fountain. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the counter. Paroli is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull off in the end baby. CTD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda. ¡Carlos! panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, wait and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit, but we killers understand me. I got broads in Atlanta. Is the D the family? Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the links in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then can pull up your banner. Hope the killers understand me. Promis sur le rap, sur le rap, promis sur les Skyrock, Skyrock, Skyrock. Laissez le climat. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne je crois qu'il y a eu mal donne.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 Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le terrain Et mon tu n'as pas idée. Laissez les Kuma sur Skyrock. C'est euh, le tout nouveau Zao avec MHD. Il est pratiquement 8h-5. Vendredi matin, on se réveille, euh, bah on se réveille avec la tronche à l'envers. Hein. Bien évidemment, on pense à nos amis euh, lissois, niçois. Vous êtes nombreux à réagir, notamment sur les réseaux sociaux, sur les pages Skyrock avec Linda Linou. Triste et choquée, une pensée évidente à toutes les victimes et à tous les proches des victimes de, de Nice, Thomas, qui laisse un message également. Encore une fois, notre pays est touché. Voilà, près, près Nice euh, donc euh, voilà, on va reparler de tout ça. On va faire un point dans quelques secondes avec euh, avec Rémi sur sur l'attentat d'hier soir à Nice. On se fait une matinée de son sur Skyrock, un hein, pas de déconne. Aujourd'hui, voilà, on écoute de la de la musique. On va écouter Rihanna. Je vous rappelle, tiens, info pratique que bien évidemment et tout le monde le comprendra, le concert de Rihanna ce soir à Nice qui était prévu à l'Alliance Rivera est annulé. Rihanna qu'on va écouter dans quelques secondes avec This is what you came for. 100 places de concert Rihanna à Lyon avec Skyrock. This Rihanna. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. you guys ready? 65 centimes plus coût d'un SMS. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais ce que Fanny n'a pas compris, c'est que tout n'est pas aussi facile que le jeu 100% gagnant de McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous repartez ce soir, vous allez à Kaboul. C'est moche. Sauf que ce n'est pas le bon gars. Ah, ça ça Et ce n'est pas le bon pays. Si c'est un problème mécanique, nous allons devoir nous poser sur l'île de Malte. Après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu La nouvelle comédie de Philippe de Chauvron. Débarquement immédiat, actuellement au cinéma. En partenariat avec Skyrock. Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Beaune. Kevin The King, racontez-nous. Bah, je devais changer mes 10 de frein avant les vacances. J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même. Vous êtes allé où Eh bah, sur le c'était pas cher, mais il y avait comme un mystère. Un mystère Bah oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables. Alors je suis allé sur MisterAuto.com et là, plus de mystère. Des pièces neuves, pas chères et 100% d'origine. Mon copain qui est mécano a pu les monter le lendemain, c'était tout bénef. Pour vos pièces auto pas de mystère, Mister Pas seulement pour les pros. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Profitez de 100% de remboursement en avantage carte pour l'achat d'une pastèque noire sans pépin, mon marché plaisir à 1,99€. 100% Mais c'est seulement jusqu'à jusqu'à dimanche. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 5-6, catégorie 1, origine Espagne. Le morning de Diffoul. 6 9h sur Skyrock. je rester vrai j'essaie. Tu crois que j'en fais trop On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me dis quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole, toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais sur pensent dos. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je qu'ils sur notre dos. On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. Je regarde trop la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, non Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole, je que ça les dérange, j'ai que ça les dérange, je qui qui passent sur mon dos. Nous, on marche à la parole, je que ça les dérange, je que ça dérange, qu'ils passent sur dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour elle je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses, de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je ça les dérange. Je sais que ça les dérange. 8h. Merci d'être là, bienvenue à vous tous. On est le vendredi 15 euh, juillet, juste avant de, revenir, de faire un, point sur l'actu et sur le sport et de, revenir sur tout ce qui se passe à Nice actuellement. Je vous annonce quand même qu'on a des cadeaux à vous offrir en ce vendredi matin. On a pour vous l'enceinte, la Monster Backflow d'une valeur de 150 euros. Ça sera à choper d'ici à 9h dans la roulette. On prépare également deux titres à la suite de Rihanna. C'est dans pas très longtemps. Vous repartirez avec vos places par 5 pour le concert Skyrock de Rihanna. Ça sera mardi du côté du, euh, du Parc OL à, Lyon. Donc faudra envoyer Rihanna au 7 20 20 Hein. Dès qu'on vous passe deux titres à la suite de Rihanna avec euh, Calvin Harris, This is what you came for, ça se prépare. On prépare également Maître Gims avec ma beauté. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même, hein, on, on, se passe que du, enfin on se passe que du son, on se passe du son ce matin, euh, pas de, pas de déconne, euh, pas trop envie de, pas du tout envie même de, de faire les cons avec euh, l'actualité. Vous aurez tous compris pourquoi on en reparle dans quelques secondes. L'actu et le sport, Rémi. Juste avant de revenir sur tout ce qui se passe à Nice, un petit point sur la météo. Ah bah, il fait beau aujourd'hui partout en France, pas de pluie et ça c'est pour tout le monde et c'est aussi pour tout le week-end. Ça y est, le soleil va s'imposer au moins jusqu'à dimanche, même si on a encore quelques nuages qui persistent sur le nord-est, mais rien de bien méchant puisque le soleil arrive quand même à passer. Les températures ce matin, 8 degrés à Rodez, 9 à Nantes et à Beauvais, 10 au Mans et à Auxerre, 11 à Lille, 12 à Lyon, 13 à Paris, 16 à Marseille, 17 à Perpignan au meilleur de la journée, 19 au Havre, 20 à Saint-Etienne, 22 à Nancy et à Lille, 23 à Lyon et à Paris, 24 à Angers, 26 à Avignon, 27 à Marseille et 28 sur Perpignan. La pollution, c'est bien aujourd'hui, les indices compris partout entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Aubagne, Toulon et Nice. Ganaman qui nous dit euh, je suis niçois, rest in peace aux victimes. Voilà, on pense au niçois, le point sur la situation avec toi maintenant Rémi. Une fête populaire et la mort à l'arrivée avec comme décor l'un des fronts de mer les plus prisés d'Europe. Peu importe le cadre, l'attaque terroriste qui a frappé Nice hier soir n'est qualifiable par aucun mot. Un individu à bord d'un camion a foncé sur la promenade des Anglais sur près de 2 km. Il a littéralement écrasé toutes les personnes qui se trouvaient sur son passage, y compris des enfants venus assister en famille au feu d'artifice. Le bilan est encore provisoire. Il a été revu à la hausse il y a quelques minutes. On évoque désormais 84 morts et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Le terroriste présumé a été abattu par les forces de l'ordre après avoir ouvert le feu. Des papiers franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque, véhicule euh, qui aurait été loué récemment et où les policiers ont découvert des grenades inopérantes, des armes factices également. L'homme serait âgé de 31 ans. On ne sait pas encore s'il a des complices. Il n'aurait jamais été fiché mais il était connu par les services de police pour des petits faits de délinquance. L'attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. On attend les premières déclarations du procureur de la République. L'intention de tuer et d'écraser, de massacrer. C'est avec un ton grave que François Hollande euh, s'est exprimé cette nuit à l'Elysée. Plusieurs mesures ont été euh, annoncées dans la foulée. On en saura plus à partir de 9h puisque euh, le président réunit un conseil de défense à Paris avant de descendre à Nice avec Manuel Valls, le Premier ministre. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de Nice est bien sûr déclenché. Le plan Vigipirate est rehaussé en alerte attentat dans tout le département des Alpes-Maritimes, ce qui fait que tous les événements sont annulés avec bien sûr le concert de Rihanna qui est concerné. Concert prévu ce soir à l'Alliance Riviera. L'état d'urgence qui devait être levé à la fin du mois sera finalement prolongé de trois mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la fin de la semaine. Le chef de l'État fait également appel à la réserve opérationnelle. C'est assez rare pour être souligné. Tous les volontaires avec ou sans expérience militaire qui ont à un moment donné ou à un autre euh, été sous les drapeaux de la France sont mobilisés pour soulager les effectifs de police et de gendarmerie. Les actions militaires en Irak et en Syrie vont être renforcées pour lutter contre Daesh. Enfin, les habitants de Nice et des alentours sont invités à euh, rester chez eux jusqu'à nouvel ordre pour permettre encore euh, les soins sur place ou encore l'évacuation euh, des victimes. Il est très difficile d'ailleurs pour les familles d'être informées de la situation qui est en cours. un numéro a été mis en place si vous avez des proches à Nice, le 04 93 72 22 22. Puis le Quai d'Orsay a également mis en place un numéro, le 01 43 17 56 46, 01 50 43 17 56 46. Je vous rappelle le bilan qui reste provisoire et qui a été revu à la hausse. Il y a une demi-heure, 84 morts dont des enfants et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Prudence demain pour ceux qui partent en vacances. On aura l'occasion d'en reparler. Bison futé le drapeau rouge dans le sens des départs. Beaucoup de monde attendu. Les premiers ralentissements dès 5 h du matin sur l'A7 entre Vienne et Orange, sur l'A10 entre Saint-Arnoux et Orléans et entre Tours et Poitiers, sur l'A71 mais aussi sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Grosso modo, ce sera compliqué jusqu'à 21h demain et il est déconseillé de quitter les grandes agglomérations en pleine journée. quelques mercato à vous donner ce matin. L'avenir de N'Golo Kanté qui doit se jouer dans les prochaines heures. Le milieu français de Leicester est courtisé par de nombreux clubs. Il est arrivé en provenance de Caen il y a un an pour 8 millions d'euros et le Real et Chelsea sont désormais sur les rangs pour l'acquérir 35 millions. Une plus-value intéressante pour le club qui est donc prêt à le laisser partir. Et puis Olivier Giroud sera-t-il toujours à Arsenal la saison prochaine La question est clairement posée. Les Gunners recherchent un attaquant et Giroud n'a pas envie de jouer les seconds, les seconds rôles. Il pourrait être séduit par une aventure du côté de Naples selon le côté quotidien italien la Gazzetto dello Sport. Euh, l'idée d'Arsenal en fait est d'échanger euh, bah, euh, Giroud contre Higuain en rajoutant sur la table 60 millions d'euros. Et toi Rémi, on te retrouvera tout à l'heure dans la matinée dès qu'il y a une info majeure qui tombe sur la situation niçoise. Bien évidemment, bah, t'es es là. Jusqu'à 9h, on bougera pas. Ok, ça marche. À Merci à toi Rémi, on te retrouve tout à l'heure. 8h06 du son sur Skyrock pour attaquer la matinée. On prépare une double à Rihanna, on va, on va se la mettre dans, dans quelques minutes. Vous pourrez envoyer Rihanna au 7 20 20 et vous repartez avec vos places par 5 pour retrouver Rihanna en concert Skyrock. Ça sera mardi soir du, euh, côté du Parc OL à, à Lyon, juste avant la double à Rihanna.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 Skyrock, rap et R&B non-stop. On va accueillir Julien, 25 ans à saint Saint-Étienne. Ouais, Juju. Salut, salut, comment ça va Bah écoute, on a vu mieux Julien avec... Ouais, bah moi c'est pareil, écoute, j'essaie de... C'était difficile ce matin. Ouais, ouais, ouais, voilà. ça, Encore une fois, une grosse, grosse pensée à tous les Niçois. Ouais, toute la famille, ouais, de, toutes les familles de Nice. Exactement. Touché, putain horrible. Exactement, Julien, comme tu dis, on en reparlera dans quelques minutes avec Rémi dans les infos. Toi, Julien, euh, t'as envoyé Rihanna au 720 dès qu'on a passé le deux de Rihanna. Riri, tu la verras euh, jeu euh, mardi. Voilà. Aïe, aïe, aïe, c'est génial. C'est génial. Enfin, une bonne journée. une bonne journée qui. oui, une bonne, nouvelle. dans cette journée, Oui, On va y arriver. Euh, un, Stéphanois au Parc OL, à Lyon. C'est ça. Bah <laughs> écoute, on essaiera de faire la fête quand même. Hein. <laughs> bah oui, oui. Bon, ça marche, t'as tes 5 invités donc pour voir Riri mardi soir. Merci. Voilà, Vraiment, merci à vous. Vous faites du très bon boulot. Bonne journée. T'es gentil, poteau. À bientôt. Ciao, Juju. Ciao, ciao. Et puis euh, des places pour Rihanna. Donc on rappelle à hein, info, euh, voilà, euh, le concert de Rihanna et tout le monde le comprendra ce soir à Nice est annulé. Celui de Lyon, bien évidemment, est maintenu à la suite de la tournée également à Lille et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. Il y aura encore des places à choper dans le cours de la matinée. Du son sur Skyrock. Vendredi matin, rap R&B non-stop. Can't Stop the Feeling, c'est Justin Timberlake à écouter maintenant. Trop fin, trop épais, clairsemé, en bataille Faites un geste pour vos sourcils. Chez Sephora, découvrez la nouvelle collection maquillage sourcils par Benefit. Des produits et des conseils de pro pour avoir des sourcils au poil. Venez vite chez Sephora pour un diagnostic personnalisé au bar à sourcils Benefit. Et en juillet, la coloration est offerte. Service gratuit selon disponibilité dans les magasins Sephora détenteurs du bar à sourcils Benefit. Voir sur sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Géant. Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 5 kg d'abricots Origine France catégorie 2 est à seulement 5 euros. Oui, vous avez bien entendu 5 euros les 5 kilos d'abricots. L'offre sucrée, c'est seulement jusqu'à samedi au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Le week-end du 14 juillet continue chez But. Et qui dit 14 juillet dit moins 14% sur votre produit préféré en gros électroménager, meubles et déco. Jusqu'à dimanche, c'est la fête nationale des promos. But, c'est nous. Offre cumulable avec les promotions en cours en magasin hors sol des premiers prix. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Profitez de 100% de remboursement en avantage carte pour l'achat d'une pastèque noire sans pépin Mon Marché Plaisir à 1,99€. 100% Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 5-6, catégorie 1, origine Espagne. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge peut-être les enfants qui prennent du temps. Mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connectez à votre avenir. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. <laughs> C'est gentil, Pascal. Moi aussi, j'étais séduite par... L'alerte discount, je dois filer. Aujourd'hui, la viande bovine basque aux deux étoiles avec os à griller origine France est à 5,95€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. 800 grammes environ. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Le jeudi 14 et vendredi 15 juillet, Leader Price frappe très fort sur les prix. La nectarine jaune Origine France est au prix incroyable de 1,49€ le kilo. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs et c'est uniquement chez Leader Price. Nectarine jaune catégorie 1 calibre B 61-67 mm origine France, 1,49€ le kilo. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr.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 Non, le diable s'habille plus en Prada. l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. diable ne s'habille plus en Prada, soprano sur Skyrock. Il est 8h29, vendredi matin. rapper RB non-stop pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée. Plein de courage à, tous ceux qui vont au taf. Hein. Euh, pas forcément le, pont pour tout le monde. Et puis bien évidemment, gros soutien et grosse pensée à tous nos amis niçois. On va faire un point sur la situation dans quelques secondes avec, euh, avec euh, Rémi Dusson aussi en prépa. On va écouter les Fifth Harmony avec Work From Home. Et donc un point avec toi Rémi, l'actu, le sport, on revient sur tout ce qui s'est passé à Nice juste après un petit point sur la météo. Oui, retour du beau temps euh, partout aujourd'hui, pas de pluie et ça va durer euh, tout le week-end. Le soleil va s'imposer euh, bah, partout, hein, au moins jusqu'à dimanche, même si quelques nuages persistent encore par moment sur le nord-est. Les températures ce matin, on a 8 degrés à Rodez, 9 à Nantes et à Beauvais, 10 au Mans et à Auxerre, 11 à Lille, 12 à Lyon, 13 à Paris, 16 à Marseille, 17 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 20 à Saint-Etienne, 22 à Nancy et à Lille, 23 à Lyon et à Paris, 24 à Angers, 26 à Avignon, 27 à Marseille et 28 à Perpignan. Et puis la pollution, eh ben, c'est bien aujourd'hui. Les indices sont compris ce matin entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Aubagne, Toulon et Nice. Retour à Nice tout de suite. On fait un point sur la situation. Des scènes de panique, des dizaines de véhicules, de pompiers et des morts aussi par dizaines dans la rue. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre d'image, que l'on vit ce genre de situation, mais cela fait partie des choses auxquelles on ne pourra jamais s'habituer. Dramatique attaque terroriste hier soir à Nice. Un individu à bord d'un camion a foncé sur la foule rassemblée rassemblés sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice du 14 juillet. Le public était simplement venu assister à la fête. Certains ont perdu la vie. Le bilan, encore euh, très provisoire, fait état de 84 morts, dont plusieurs enfants et de nombreux blessés, dont 18 dans une urgence absolue. Le terroriste présumé a été euh, abattu par les forces de l'ordre. On ne sait rien de lui. Euh, plusieurs enquêtes sont en cours. Des perquisitions sont également annoncées. Des papiers franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque, véhicule qui aurait été loué récemment et où les les policiers ont retrouvé des grenades inopérantes et des armes factices. L'homme serait âgé de 31 ans. Il n'est pas fiché S, mais connu par les services de police pour des petits faits de délinquance. On ne sait pas encore s'il a des complices. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant. On attend bien évidemment les précisions du procureur de la République. La France est pleurée, affligée, mais toujours plus forte contre les fanatiques qui veulent la frapper. Ce sont les mots prononcés cette nuit par François Hollande qui s'est exprimé depuis l'Elysée. Le plan euh, blanc qui mobilise tout tous les hôpitaux de Nice est déclenché. Le plan Vigipirate est rehaussé en alerte attentat dans tout le département des Alpes-Maritimes. Tous les événements sont annulés, à commencer par le concert de Rihanna prévu ce soir à l'Alliance Riviera. Un conseil de défense est prévu ce matin à 9h, là dans tout juste une demi-heure autour de François Hollande. Et ensuite qui se rendra à Nice dans la foulée avec Manuel Valls. Le chef de l'État avait confirmé hier la levée de, euh, à la fin du mois de l'état d'urgence. Il sera finalement euh, prolongé de trois mois cet état d'urgence et un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la fin de la semaine. Les militaires en Irak et en Syrie vont être renforcées pour lutter contre Daesh. Enfin, les habitants de Nice et des alentours sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Il est très difficile pour les familles euh, des victimes d'être informées de la situation qui est en cours. Deux numéros ont été mis en place 04 93 72 22 22 04 93 72 22 22 et puis un autre par le Quai d'Orsay le 01 43 17 56 46 01 43 17 56 46. Je vous rappelle euh, le bilan qui reste provisoire et qui a été revu à la hausse il y a une heure. 84 morts, dont des enfants et une vingtaine de blessés euh, en urgence absolue. Euh, le Conseil français du culte musulman, et c'est important de le souligner, condamne une attaque odieuse et abjecte. Les hommages affluent du monde entier euh, depuis cette nuit. Barack Obama se tient informé de l'évolution des événements depuis la Maison Blanche. Il a tenu à envoyer les pensées et les prières des Américains aux familles et aux proches des victimes. Et puis un rappel qui semble capital en cette journée dramatique. Les hôpitaux lancent un appel national au don du sang. Le FS va ouvrir ses portes dans tout juste une heure. Comme on l'a dit, il y a de nombreux blessés. Certains sont entre la vie et la mort de manière générale. Il est possible de donner son, son sang aujourd'hui euh, partout euh, en France. Une carte interactive est disponible un peu partout sur le net avec les numéros des centres et leurs adresses. Si vous êtes du côté de Nice, eh bien vous avez peut-être l'opportunité de sauver des vies euh, en vous rendant au 45 rue Auguste Gall. Le 45 rue donc Auguste Gall. On s'y attendait, c'est désormais confirmé. Vincent Labrune va quitter la présidence de l'OM. Il passera officiellement la main le 21 juillet. Annonce faite par le quotidien La Provence. Un nouveau mode de gouvernance va être mis en place par la boss Margarita Louis Dreyfus. Et puis, un nouveau directeur sportif pour le Paris Saint-Germain. C'est Patrick Kluivert qui a été nommé par Nasser Al-Relaifi. L'ancien attaquant néerlandais participera au développement du club et devra en définir la stratégie sportive sur le long terme. Il sera aujourd'hui euh, chargé d'entretenir les liens avec les grands clubs du monde entier et leurs différents joueurs. Merci pour tout, Rémi. Bah, pour, euh, toutes ces infos, euh, bah, tu seras là demain matin, 6h, 9h, pour pour l'actu, pour le sport. Et ouais, tu vas rester encore hein, un peu. Voilà, c'est une info majeure qui tombe. Oui, oui, je reste là. Tu nous la donneras, bien évidemment. Ouais. Bonne journée, Rémi. À tout à l'heure. Ciao, ciao. bonne journée à tous. Avec euh, le son de Skyrock, rapper R&B non-stop en ce vendredi matin. Habituellement, on aime bien faire les cons, là. Il y a des situations où euh, on n'en a pas l'envie. Donc euh, voilà, on se met du son sur Skyrock, les Fifth Harmony maintenant avec Work From Home. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're all. but you gotta put in work, work, work, work, work, work, You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion I'll make it feel like a vacation.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 And I Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she. She ride it like a 63.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 S, K, Y, premier sur SCH. Ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. T'es nu, je reconnais mes torts. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort, pas brasser l'air. Achetons une grande ville à Santé VA. je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. Car je la connais. sur Skyrock dans euh, sur Skyrock. Voilà, SCH avec euh, voilà, on est un petit peu perturbé ce matin normal hein, avec euh, tout ce qui s'est passé du côté de, de Nice. On a une grosse pensée encore à toutes les victimes et à toutes les familles des, victimes de l'attentat. Si on peut servir à un petit quelque chose, euh, il y a les hôpitaux niçois voilà qui font des appels au don du sang. donc voilà, si vous pouvez aller faire un tour au 45 rue Auguste Gall, ça peut sauver des vies et ça sauvera des vies. Donc voilà, appel au don du sang par les hôpitaux niçois 45 rue Auguste Gall le morning en mode musical en ce euh, vendredi matin. On va se mettre euh, la nouvelle des 21 Pilots, c'est Ride, il y a l'horoscope de l'amour aussi en prépa. Et puis on a des cadeaux à vous offrir, il y a euh, l'enceinte, la Monster Float, elle vaut 150 euros, vous la file avec la triple compile Planet Rap 2016. Vous avez envie de participer à la roulette, venir jouer avant 9h, vous laissez roulette tout de suite au 7 20 20, roulette au 7 20 20 et ça tire au sort en direct dans moins de 10 minutes. Ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ah, là j'ai les nerfs. À cause de Lidl ah, C'est ça oui, les nerfs à fleur de peau. Aujourd'hui et demain, ils nous font l'orchidée en peau à 4,99€ au lieu de 5,99€. 99 leur en pot. 1 euro de réduction. Ça pas un peu, là Ah non, non, patron. Moins de 5 euros, c'est le vrai prix. Pour une orchidée à deux tiges, hein. Et il y a différents coloris au choix. Bah, toi, tu vas en voir de toutes tes couleurs, oui on mal. Ah, très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Hauteur 48 cm minimum, diamètre 11 cm. 8h46, c'est parti pour votre horoscope de l'amour, celui de ce vendredi 15 juillet, 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Sagittaires et les Verseaux avec des addictions qui vous empêchent de progresser. 1 sur 5, Bélier et Balance, évitez à tout prix celles et ceux qui jouent les pleurnicheuses. 2 sur 5 pour les Lions et pour les Vierges, attention à hein, quelqu'un va chercher, va tenter de jouer avec vos nerfs. 3 sur 5 pour les Capricornes et les Poissons avec du gros dossier qui vous attend. 4 sur 5 Gémeaux et Taureau. C'est grâce à votre style vestimentaire qui vous valorise que vous allez marquer des points. Et enfin Cancer et Scorpion avec de la connivence et de la complicité. C'est ce qui caractérise un couple. Voilà les bases d'un couple solide pour les Cancers et pour les Scorpions avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Du son ce vendredi matin pour attaquer la matinée. C'est euh, les 21 Pilots maintenant avec Ride.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 Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. my. been thinking too much. I've been thinking too much. Je suis venu, j'ai vu et j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. j'ai vu la passion, la passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action, le feu de l'action qui brûle, peu importe ta décision. J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction. Peut-être que foncer tête baissée, telle est la vraie définition de l'amour. La fierté c'est bien, mais quand la femme de ta vie te regarde, faut que J'ai beau faire le dur, mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure. Et tout ce qui se passe autour, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup. je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. La nuit porte conseil de Black M sur Skyrock à 8h53. Il y a le 9-12 en prépa avec Fred. On va refaire un petit point également sur euh, sur l'actu et euh, bah, la terrible actualité du, euh, du, côté de Nice. Mais juste avant, bah, on fait tourner. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Allô Kevin Ouais Ouais, bienvenue à toi Kevin, 27 ans, Toulousain. Bon. Bon, on y va pour la roulette Kevin ah bah chaud pour la roulette, ouais. Chaud, chaud, chaud, comme le temps. Allez, il y a du soleil dans toute la France. Aujourd'hui, Kevin, quand tu veux, tu Christophe pour arrêter tout ça. Il y a la montre Starbucks flotte à gagner. Il y a aussi la triple compile planète Rap 2016. Ça tourne, un hein, première roulette de la journée pour toi, Kéké, quand tu veux. Bel effort sur le stop. J'avoue, bel effort. Kevin, roulette qui s'arrête pour toi. Bah, la triple compile, elle gagner. un hein. Rap 2016, euh, tous les sons de Skyrock à l'intérieur. Euh, on va te faire un paquet, on va te rajouter aussi l'enceinte, la Monster Back Float à 150 euros. Voilà, on te, on te fait un, pack, un paquet, on t'envoie tout à la maison. Ok, Kevin oh, bah, Bien sûr, impeccable. Voilà, voilà. Big up à toi, poto Ouais, je peux faire une petite dédicace Vas-y, vas-y, Kevin, pas de soucis. Petite dédicace à euh, les l'équipe de Tactique Alba Sud. Ouais. La meilleure agence. Ouais. Et gros bisous à toute ma famille et à tous ceux qui me reconnaîtront. Ok, vas-y, ça marche, c'est passé. Gros bisous tous Bisous, à, plus, <laughs> ciao. ciao. Kevin. Et euh, voilà, bah, il y aura d'autres roulettes tout à l'heure dans la matinée avec euh, Fred. Donc on refait un petit point sur l'actu avec Rémi dans, quelques secondes et puis on se met du son aussi sur Skyrock. c'est fort trop fin, trop épais, clairsemé, en bataille. Faites un geste pour vos sourcils. Chez Sephora, découvrez la nouvelle collection maquillage sourcils par Benefit. Des produits et des conseils de pro pour avoir des sourcils au poil. Venez vite chez Sephora pour un diagnostic personnalisé au bar à sourcils Benefit. Et en juillet, la coloration est offerte. Service gratuit selon disponibilité dans les magasins Sephora détenteurs du bar à sourcils Benefit. Voir sur sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Géant Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le melon Origine France catégorie 1, 800 à 950 grammes, est à seulement 3 euros les deux. Oui, 3 euros les deux melons. Géant pour faire le plein de fraîcheur, non Une offre à retrouver jusqu'au samedi 16 juillet au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Il y a des prix qui vous font dire Ah ben là, je repeins un mur. Et il y a les prix Le Roi Merlin. Jusqu'au 18 juillet, 24,90€ le pot de 12 litres de peinture Luxins blanc intérieur travaux courants. Repeignez jusqu'à 120 mètres carrés de murs, plafonds ou boiserie. En ce moment, profitez de l'opération Solution Maison pour découvrir tous les services Le Roi Merlin. Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire Là, je suis sûr de faire le bon achat. Le Roi Merlin et vos envies prennent vie. Soit 2,07€ le litre. Les légendes du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise Celui-ci. Quel bouquet cidre à la pêche Vous avez du nez, Cléopâtre. Ah non, non, je dis ça au pif. Oh. <laughs> Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro, quelle fraîche idée Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. À tous ceux qui pensent que le 14 juillet, ce n'est que des feux d'artifice, eh bien c'est faux. Du 14 au 17 juillet, Conforama vous offre 50 euros par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. Et c'est en plus de soldes. Ça vous en met plein la vue, là, hein Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur tous les produits hors cuisine. Voir conditions et liste des magasins ouverts le 14 juillet sur sur conforama.fr. Le morning de Diffo. Le morning show. 6h, 9h sur Skyrock. I got broads in Atlanta. Just the the in the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted killer, you bandit. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to be in the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the looks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is it family? Package full, Danny. Saddlebow, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your bandit. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, trips with the leanest, sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let design. Over to lettuce they be acting rats, I know we clapping you. I be pulling myself stuff in the finest you. I got plenty just off with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits, say you make you a lot of money. No some killers pull off in the end, baby. CTD pull off in the killer, baby. Call a feel it, feel like gon' feel it, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the body, you trending. Chop the dawn, doing business in the baby doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Please. Panda. Panda. Grrrr! panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the in the family. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your bandit. Hope the killers understand me. Panda panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. panda. Il est 9h, vous êtes tous les bienvenus vendredi matin juste avant de retrouver le 9-12 de l'été avec Fred. On va faire un rappel euh, situation euh, exceptionnelle. Donc voilà, flash spécial Rémi, rappel de l'actu sur tout ce qui s'est passé à Nice. Ouais, un individu dans un camion a foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais hier soir pour le feu d'artifice du 14 juillet. Le bilan reste très provisoire là ce matin à 9h, 84 morts dont plusieurs enfants, de nombreux blessés dont 18 dans une urgence absolue. Le terroriste présumé a été abattu par les forces de l'ordre, des papiers euh, franco-tunisiens ont été retrouvés dans le véhicule à l'origine de l'attaque. L'homme serait âgé de 31 ans, il n'était pas fiché, on ne sait pas encore s'il a des complices. L'attentat n'a pas non plus été revendiqué. Pour le moment, François Hollande a annoncé cette nuit plusieurs mesures. Le plan alerte attentat est déclenché dans les Alpes-Maritimes. Tous les événements sont annulés, y compris le concert de Rihanna prévu ce soir à l'Alliance Riviera. L'état d'urgence va être prolongé de trois mois dans tout le pays. Un conseil de défense là débute à l'heure où l'on parle tout de suite à l'Elysée avant que le chef de l'État ne descende à Nice avec Manuel Valls deux numéros mis en service pour les proches des victimes. 04 93 72 22 22. 04 93 72 22 22. Ainsi que 01 43 17 56 46. 01 43 17 56 46. Les hôpitaux appellent à un don du sang pour sauver des blessés. Les centres ouvrent peu à peu partout en France. Celui de Nice, qui est capitale, vous l'aurez bien compris aujourd'hui, sera opérationnel dès 9h30 au 45 rue Auguste Gall. Ok, bah merci euh, pour tout Rémi. On rappellera euh, les adresses, les numéros euh, qui vont bien euh, dans le cours de la matinée.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 Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse les parler, vas-y, laisse faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je que ça les dérange. On n'a rien à foutre. Pas, de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler. La vie laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les démange. J'ai qui sur mon dos Nous, on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai ça les démange. J'ai qui sur mon moto, On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole. On tient nos promesses, de parole Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires.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 Une pensée évidemment à tous les proches, tous les gens concernés, tous ceux qui étaient à Nice hier ceux aussi qui, ont des gens et qui attendent peut-être des nouvelles. C'est vrai que c'est un moment particulier. Je vais vous donner un numéro de téléphone qui est le 01 43 17 56 46. C'est un numéro évidemment à ne pas saturer. C'est le Quai d'Orsay, c'est pour euh, les proches et pour les familles, surtout si vous avez des gens concernés du côté de Nice. 01 43 17 56 46. Et la chose la plus urgente aussi, du côté de Nice, on a besoin de sang. Donc le don du, le don du sang du côté de Nice se fait au 45 rue Auguste Gall. 45 rue Auguste Gall du côté de, de Nice pour aller donner son son Sinon, on va essayer de, passer une matinée pour changer un petit peu la tête avec le son de Skyrock. Ce sera dans un instant Ken Jones. On écoutera Don't Mind sur Skyrock, le escroc aussi. J'aurais pas dû, ça arrive juste après ça. Bon vendredi tout de même à vous tous à l'écoute de Skyrock. Place places de concert Rihanna à Lyon avec Skyrock. This Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. So you guys ready? 65 centimes plus coût d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl Comment ça Ah bah oui, le melon quoi. Ah, très drôle. Bah, si on veut. Aujourd'hui et demain, ils font le melon charentais jaune à 1,49€ la pièce. 1,49€ le melon charentais, chez Lidl. Euh, c'est ça, et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal là, oui ah Oui, oui, oui, on, on, est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. Je voudrais vous parler de Noma. Noma, c'est le nom d'un monstre qui dévore les enfants. Ce n'est pas du cinéma. Ce monstre existe vraiment. Il leur saute au visage, puis il les tue. Noma grignote tout. La chair, les os, l'espoir, la dignité. Et pourtant, il est tellement plus facile à soigner qu'à regarder. 10 euros suffisent à sauver une vie. Pour que cette maladie ne vole plus le visage des enfants, donnez sur vaincre-noma.com. Géant Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 5 kg d'abricots Origine France catégorie 2 est à seulement 5 euros. Oui, vous avez bien entendu 5 euros les 5 kg d'abricots. L'offre sucrée, c'est seulement jusqu'à samedi au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Le week-end du 14 juillet continue chez But. Et qui dit 14 juillet dit moins 14% sur votre produit préféré en gros électroménager, meubles et déco. Jusqu'à dimanche, c'est la fête nationale des promos. But, c'est nous. Offre cumulable avec les promotions en cours en magasin hors sol des premiers prix. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. <laughs> c'est gentil, Pascal. Moi aussi, j'étais séduite par... Discount, je dois filer. Aujourd'hui, la viande bovine basse-côte 2 étoiles avec os à griller origine France est à 5,95€ le kilo chez Netto. On ne peut pas lutter contre une alerte discount. Netto, le discounter qui fait la différence. 800 grammes environ. Quand rencontrerez-vous votre nouvel amour RDV au 73202. Les vacances seront-elles propices à de nouvelles rencontres Envoyez RDV, RDV au 73202 et vous saurez quand vous découvrirez votre âme sœur. Aujourd'hui peut-être RDV au 73202. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Carrefour. Tristan, tu sais qu'il te va trop bien ce t-shirt Mais toi, t'as trop la classe avec cette chemise. Et eh ben alors, les garçons, on a fait les soldes Bah oui, en ce moment, c'est la troisième démarque chez Carrefour. Il y a 70% de remise immédiate sur tous les articles du rayon textile déjà soldés. Je sais, regardez tout ce qu'on a pris avec Claire. Ah ouais, quand même. Ah là, les filles, vous avez fait très fort. Les soldes continuent dans vos hypermarchés Carrefour. Profitez de 70% de remise immédiate sur tous les articles du rayon textile déjà soldés. Jusqu'à épuisement des stocks, magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. Les meilleurs moments du morning de Diffoul, tous les matins de 6h à 9h. Et Didier Deschamps dans le réveil de stars. Et oui, on a du lourd, les plus grandes stars sont là. Et là, c'est pour la famille de Loïc qu'on appelle ce matin. À bah, euh, C'est moi qui entraîne les joueurs. <laughs> les joueurs de quoi L'équipe de France a toujours été au-dessus de tout. Ah, ah ouais, ah ouais, putain, mais t'es Didier Deschamps carrément genre. Eh oui, oui, oui. t'as fumé combien de pétards toi 23. <laughs> Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. 6h, <laughs> 9h, Morning Best. Morning Show Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Du rap, du rap et du RB. stop Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach.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 African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, mada. da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, mada. da. Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. I said, Bandu Mara. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bandu Mara. Then she says, I pass it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. all, all. Skyrock, hip hop, hip hop, Skyrock, hip hop and R&B, premier sur le rap. diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la white widow fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la white widow j'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. pas mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète On avait tout pour être bien mais je tentais déjà comme même Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète connais ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie Mais je C'est Celle qui quoi Le réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes fous J'ai déconné j'aurais pas dû Je pas mes peurs Jamais de la vie Mais je C'est Celle qui quoi Le réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes fous Je sais que je vais recommencer Pourtant c'est fou comme on s'aime Je sais que je vais recommencer Toi-même tu sais comment c'est Quand, quand, quand, quand, quand le diable me remet dans le mal, fait que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white weed, elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la white weed, j'ai fait du mal à ma petite. Rap, rap and R&B non-stop. Non-stop. non Skyrock. Skyrock. Skyrock. Said I'd be gone by five. It's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. to love somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? qui est Common à l'instant sur Skyrock, rap, R&B en non-stop, il y aura SCH avec euh, Allo Maman, c'est dans un instant, juste avant c'est Snoop Dogg qu'on va écouter sur Skyrock. know it's a hit when the Neptune's and the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come in, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need, if you wanna breathe. I got the best weed, minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. from Los Angeles, where the helicopters got cameras. Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no man, right? No. She, she ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, dog style. la faute à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. photos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que j'en ai que ma mère. Allô maman. ça, va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Allô maman ça va pas fort, j'ai peur du temps, allô maman J'aime pas tes tes cheveux blancs, allô maman Je crois que t'as besoin, de repos Allons-nous-en J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Ville avant l'âge, je reçois que des éloges Mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en âge sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là, je partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on tire. Mais maman devait vivre mieux. Maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, allô je crois que t'as besoin, je besoin. allons-nous-en. J'ai pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, allô maman ça va pas fort J'ai perdu du temps, Alors maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, Alors maman J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin repos Allons-nous-en Ouais maman, ça va non-stop.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 Big Black, Big Black M sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Aïe, je ne dirai rien. Hmm, je ne dirai rien. Ah ah, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense au effort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien toi, tu sais pertinemment que t'es fraîche. Devant les mecs fauchés, tu te prends pour les fraises. Négro, c'est pas une meuf pour what est-ce clair Tu veux la gérer sans gamost Espère. Seulement 15 000 abonnés sur Instagram. À moitié dénudé, t'es prête à tout pour plaire. T'aimes pas mon son, mais tu veux ton pass backstage. T'aimes pas les canards, mais t'enchaînes les dog face. Et tu me dis Pourquoi je trouve pas de mec bien Pourquoi les mecs se comportent tous comme des chiens Parce que t'es stupide, matériel est stupide, stupide, stupide, stupide, stupide. Et tu te crois super intelligent et mature. Et Hélas, la seule raison pour laquelle on t'écoute sont tes obus. Sinon, t'as pas un 06, je crois que j'ai le coup de foudre. Euh, non Bon, ok, pas te faire foutre. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense au pour que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, et vont la pluie. Oh, je le dis T'aimes qu'on te dise que ta présence est indispensable. Puis te poser avec un smicard est une chose impensable. Égo surdimensionné, hors princesse de château de sable. Et Fox, il a bon cœur, ce qui compte, c'est que le compte soit dépensable. Tu vis dans tes idéaux, donc t'as délaissé le bac. Tu ne mérites que la Clio, mais tu veux la Maybach. Tu regardes les gens de haut, les yeux plus gros que la black car Carton et les beaux vélos, vu tu sautes chaque seconde. Rien n'est assez bien pour hâte. Faudrait qu'on soit les merveilles de ce monde. Bien emballé dans une boîte. Pourtant t'es pas si sexy, tu n'excites que les gars va en fin de vie. Si je t'invite au coin vite, c'est que ta copine me supplie. Faut que t'arrêtes de jubiler, arrête de me questionner. Là ça bosse pour un défini PDG. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent T'aimes que l'on pense, oui, faut que t'es la plus Oh, je ne dirai ah, rien T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent T'aimes que l'on pense et effort que t'es la plus Oh est-ce que tes talons supporteront tes grosses cuisses Ton mini short est au bord de la rupture c'est, je me vois poser dessus avec un gros spliff Fais-moi voir les pas et je te ferai voir la luxure Tu me reproches de trop courir après le butin Mais tu marcherais sur du sang pour avoir des loups boutins T'aimes te faire belle pour qu'on t'interpelle T'aimes les bad boys recherchés par Interpol Donc épargne-moi toutes tes souffrances Épargne-moi tout ce maquillage à outrance Bitch, t'as les yeux plus gros que vent Pour un simple reste, toi je vider mon compte en banque T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night <laughs> T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent <laughs> T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus Oh, je ne dirai rien T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night <laughs> T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent T'aimes que l'on pense, oui, pour que t'es la plus Oh, je ne dirai rien oui, ton entrée a mis comme un froid dans le coin alors que j'étais posé avec tous mes gars. oh, calme. J'ai voulu t'ignorer, mais comment faire quand même les plus grands bandits ici sont tombés sous ton charme. Pour moi, y a pas de souci. J'ai les yeux plus gros que ta cambrure, cousine. Ce n'est pas juste parce que tu es fraîche que tu vas me refroidir. J'en ai connu des plus sauvages. Tous les négates Quand y a du mboulou, je suis pas celui qui tabat les miettes. <laughs>